Wengi ya watu wako nao muda, lakini wanautumia katika vitu ambavyo visivyokuwa na manufaa, na muda ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameyapia nyakati kwa nyakati zote. Wal asr innal insana lafi khusrin, Allah sema naapa na wakati, naapa na zama hakika wanadamu wote wapo hasarani والفجر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والفجر فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق nyakati zote Allah subhanahu wa ta'ala ameziabia sabahan wa masaan laylan wa nahara asubuhi na jioni, usiku na mchana, yani asubuhi kwa daraja zake, walfajr wadduha, wannahari walasr, fala uqsimu bishafaq wallayli, yote kuonyesha kwamba na wakati ni kitu ambacho kilichokuwa na thamani, lakini kwa nani? Kwa Muislamu, kwa mu'min ambaye anajua katika raasu malihi alwaqtu ni rasilimali zake ni wakati kwa sababu al-a'malu saliha zinahitaji wakati kwa hiyo wakati ni katika rasilimali ya muumini anajua namna gani ya kuutumia kwani muumbaji aliyeumba huo wakati kauwapia yote hayo kama alivyotangulia kuzungumza ndugu yetu Abu Salman hafidhahullah sadi wetu katika utangulizi wake juu ya uanzaji wa muhadhara huu. Muhadhara una jina kubwa na muda mdogo, Allahu almusta'an. Sijui kwa nini, wama ansanihu illa shaitan an adhkura. Kuna kitu kilikuwa kitangulizo, lakini shetani amenisahaulisha lakini maudhui ya muhadhara wetu ni asbabu inhirafi alfikri lada shababi alislami sababu za kupotoka za kupinda kifikra kwa vijana wa Kiislamu kama alivyotangulia kuzungumza ndugu yetu Abu Salman kwamba wengi wetu sisi humu ni vijana na ujana unaanzia min albulughi ila 25 au min 25 ila 40 huu wote ni katika rika la ujana kuanzia baleghe mpaka miaka 25 mpaka 40 chini yake au kuanzia 25 mpaka 40 chini yake ni utoto mtu ataitwa ghulamu akifika hapo anakuwa ndio kijana sasa amekamilika 25 kwenda juu mpaka 40. Akitoka hapo anaingia katika hali ya utu uzima, na utu uzima nao na rika zake. Kwa hiyo jamii inajengwa na rika la vijana au rika la ujana. Sehemu kubwa ya jamii ni watoto, vijana, halafu watu wazima kwa sababu watu wazima wawili watu wazima wawili wanaweza wakawa na watoto kumi na mbili waliowazaa katika hao kuna vijana na watoto lakini wao wako wangapi wawili zikipata nyumba tatu au nyumba tano zina watu kama hao ina maana zina vijana na watoto sitini wazee wako sita tu sawa eh? watu wa statistic wataendelea wao na hivyo na hivyo na hivyo takwimu eh? Kwa hiyo vijana wanakaa nafasi kubwa katika jamii yoyote. Sisi jamii ambayo tunaizungumza ni jamii yetu, jamii ya Kiislamu, jamii ya Waislamu. Fashababu fi mujtamai alislamia imadu ummati lislam vijana katika jamii ya Kiislamu ndiyo kitegemezi cha umma wa Kiislamu. Yaani jamii ya Kiislamu basi inasimama jamii hiyo katika kuwategemea vijana wa sirru na ndiyo siri ya mwinuko wake jamii ya jamii ya Kiislamu, yani iko kwenye vijana. Wahamilu liwaiha wa rayatiha na vijana ndio wanaobeba bendera ya umma wa Kiislamu wa qaidu masiratiha ila almajdi wannusri, na vijana ndio ambao wao wanaongoza mwendo wa jamii ya Kiislamu katika utukufu na nusra. Tukitama tukitizama historia, tarikh, sira, namna inavyozungumza ya Uislamu tutakuta vijana na nafasi ya kipekee ya juu kabisa bal tukiangalia masdaru alawwal wa huwa alquran wal masdaru athani ambayo ni sunna tutakuta ya kwamba qurani na sunna yatabirani shababa inawazingatia vijana min aazzi ayamiha yani katika ule wakati wake ule wa utukufu wa ujana uislamu unamwangalia kijana katika nyakati zile ule wakati wa ujana ule uislamu haukunyamazia kimya kwamba ni wakati ujana maji moto kama maneno ya watu wapotovu wanavyosema maji moto maana yake nini aweza kufanya lolote tu mwache tu la haiko hivyo kijana wa Kiislamu hayuko hivyo kwa hiyo Uislamu, Qur'ani na Sunna inamwangalia kijana katika wakati wake ule wa ujana katika maisha ya mwanadamu, na tukitazama historia ya mitume na kupewa kwao utume na kupeleka kwao ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma zao, tunakuta kazi hiyo imefanywa na vijana kuanzia ujanani, wakiwa wao ni vijana. na walioamini walioamini wao kadhalika wengi wao ni wengi wao ni vijana yapokelewa maneno kutoka Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma kwamba yeye amesema ma ba'atha Allahu nabiyyan illa shaban wala utiya al-ilmu alimun illa shaban وقد أخبر الله تعالى ثم تلا هذه الآيات قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وآتيناه الحكم صبيا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الآيات عبد الله بن عباس أنا سيما الله wote نبي موت ya kuwa ni هل hali ni kijana na hajapewa mwenye elimu elimu isipokuwa hali ya kuwa hali ya kuwa ni kijana kisha akasema Allah ametoa habari akazisoma aya tulizozitaja katika suratul anbiya suratu maryam Allah alivyokuwa anawazungumzia watu wa Ibrahim wakati Ibrahim alivyoyavunja masanamu qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wasema si tulimsikia kijana mmoja akiwataja hawa waungu wetu, haya masanamu haya. Huyo kijana anaitwa Ibrahim, kijana huyo. Kadhalika Allah akasema atainahu alhukma sabiya, Yahya amepewa elimu hali ya kuwa hukmu, ambaye yeye hali ya kuwa ni mtoto kijana. Wat ashabul kahf innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, hao ni vijana waliomwamini mola wao mlezi na tukawazidishia wao uongofu. Wazidnahum huda, vijana Allah anawasifia ambao walikimbia kwa sababu ya imani yao, wakakimbilia katika pango kwa ajili ya kujinusuru na kunusuru imani yao. Ni vijana, Allah amewasifia hao kwa vijana. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا wakati Musa aliposema kumwambia kijana wake asoma anasoma kwa nabii Allah Musa kijana hakupewa ilmu mwenye elimu isipokuwa kijana kwa hiyo akamwambia kijana wake kwamba mimi sitaacha na safari yangu mpaka nifikie mkusanyiko wa bahari mbili bahari mbili au nipitishe muda mrefu katika kwenda kwenye kule ninakokusudia kadhalika Allah alivyomzungumza nabiyullahi Yusuf walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadhalika najizi almuhsinin hizi aya zote zinazungumzia juu ya vijana na ujana Uislamu umemzungumzia kijana katika nafasi bora sana tofauti na waswahili tunavyosema kwamba kijana ni taifa la kesho kijana ni taifa la leo na kesho na mtondogoo leo hii kijana ndiyo mwenyewe taifa lake kwa sababu yeye ndo anaijenga hiyo jamii na yeye ni uti wa mgongo wa jamii na kesho atakuwa yeye ndo anaiongoza jamii na baada ya kesho atakuwa yeye ni mzee mwenye kuwa na vijana ambao vijana hawa wanahitaji malezi yake na makuzi yake yanayoongoza yeye katika malezi yaliyokuwa mema. Kwa hiyo sio taifa la kesho la leo, bali lilikuwa la jana kadhalika na vile vile la kesho, wakati wote. Kijana ana nafasi na vijana nao wana nafasi kubwa. Na kwa nini we kijana na ujana? Kwa sababu kijana au ujana ni marhalatu marhalatu shabi hiya marhalatu alquwati wal ata ni ile darja au hatua ya kuwa na nguvu kadhalika ndio wakati wa kupewa mambo kwa sababu tayari akili yake inaonekana imekuwa Allah amewapa hawa mitume utume amewapa ujumbe amewapa ilmu amewapa hikma na hukmu kwa sababu tayari walikuwa katika marhala marhalatu shabab فالشباب kijana kama kijana ni quwwatun baina dha'fain ujana ni nguvu baina ya udhaifu miwili dha'fu at-tufulati wa dha'fu ash-shaykhukha yani ule udhaifu wa udogo mtu anapokuwa mdogo anakuwa ni dhaifu anamhitaji mama na baba ili wamlee wamkuze wamtie nguvu kimawazo kiakili kimwili kihali na mali na akishafikia utu uzima tena anakuwa kama mtoto fala takul lahuma uffin wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima mzee huyu naye anahitaji tena malezi sasa shakuwa mtu mzima mawazo yake akili zake fikra zake zinakuwa zishaondoka pale katika marhalatu shabab alquwwatu baina dha'fain dha'fu at-tufulati wa dha'fu shaykhuha ule udhaifu wa utoto na udhaifu wa utu uzima kama ashara ila dhalika qawluhu subhana Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير الله سبحانه وتعالى كما ilivyokuja katika suratu nur Allah ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu, kisha akafanya baada ya udhaifu wenu nguvu, kisha akajalia baada ya nguvu yenu udhaifu tena na mvi. Allah naumba anavyotaka, na hali ya kwa yeye Allah ni mwenye elimu, mwenye uwezo. Dalalatu aliltizam wa huwa alalimu alqadir, Allah subhanahu wa ta'ala.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 Ala khawfi min firauna wa malaihim, juu ya hofu ya Firaun na viongozi wake, kundi lake, asije akawafitini wao, an yaftinahum wa inna firauna laalim fil ard, Firaun wallahi alikuwa ni mwenye kutakabbar, kujikweza katika ardhi, wa innahu lamina almusrifin موسى عليه الصلاه والسلام ومن وليؤمن يي ونجي واو قال شبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال بسيما الله الا ذريه من قومه اكسما وسبب ان ذريه والشباب اقبل للحق واسرع له انقيادا وسبب بجانا ndio yenye زيد حقي na ni wenye kuitii na kuitekeleza haki kwa wepesi. Bikhilafi sheikhi wa nahwihim mimma tarabba ala alkufri, kinyume na mtu mzima na katika wale ambao wameleleka katika ukafiri, chukulia na kadhalika katika mambo mengine, katika bid'a, katika uovu, katika hao fa innahum bisababi ma makatha fi qulubihim kwa sababu ya kile ambacho kimekaa na kukita ndani ya nyoyo zao min alaqaidi alfasida ab'adu min alhaqqi min ghairihi katika itikadi potofu itikadi ovu wazee mara nyingi si wote eh, wanakuwa wao wako mbali na haki sawa kuliko wengineo yani kuliko rika jingine yani rika la utoto au rika la vijana Haya yote yanaonyesha nafasi ya vijana, nafasi ya kijana katika jamii, hasa jamii ya Kiislamu. Uislamu umemchukuliaje kijana? Uislamu umewachukuliaje vijana? Uislamu umeuchukuaje ujana? Yani umeiweka katika nafasi muhimu sana, ni kiegemezi au kitegemezi cha jamii ya Kiislamu. na maneno ya salaf kuhusu nasaha zao na wasia wao kwa vijana kuna mapokezi mengi yamepokelewa katika hilo sofia bintu Sirina rahimahullahu ta'ala ni mwanamke ambaye katika matabi'in tabi'iyatun faqihatun alimatun abida ni mwanamke mwenye fiqhi amekusanya fiqhi amekusanya na ibada katika wanawake katika watoto wa Sirin radhiallahu anhu na ndugu yake Muhammad ndugu yake Anas rahimahumullahu jami'an wa radhiallahu an abihim alikuwa anawaambia vijana ya maashara shababi khudhu min anfusikum wa antum shababun fawallahi ma raaitu al'amala illa fi shababi enyi vijana nyinyi hebu khudhu min anfusikum tahdharini zichungeni nafsi zenu zipatilizeni nafsi zenu wa antum shababu na hali ya kuwa nyinyi ni vijana wallahi ma raaitu al-amala illa fi shabab mimi sijawaona sijawahi kuona kwamba muda wa kufanya amali haupo isipokuwa kwenye ujana isipokuwa upo katika ujana yote hiyo yaonyesha kuhusu marhalatu shababi fursatun ghanimatun thaminatun la tuawwad hatua ya ujana ni fursa, ni neema, ni ghanima ambayo haina mbadala, tofauti na vijana wengi waliodanganyika kuona kwamba ujana ni kama vile mbuzi asiye na mchunga, ni wakati wa kujiachia tu. Nikishakuwa mtu mzima, nikishakuwa na watoto na familia, nani aliyekupa guarantee kwamba wewe utafika wakati huo? sawa, utafika. Je, una umiliki wa moyo wako kwamba wewe utakuwa katika sadad, wewe utakuwa katika jadda, utakuwa katika siratul mustaqim? Na hali ya kuwa maadui wa dini hii wakiongoza na shaitani wanamwandama huyu kijana mundhu wiladatihi ila kibarihi, tokea kuzaliwa kwake mpaka katika utu uzima wake wanaye wanambomoa wanamvuja kifikra kimawazo ili wamtie katika minyororo yao kwa hiyo huu ujana huu ni wakati uliokuwa muhimu sana na Uislamu umeuzingatia kama jaa fi alhadith hadith ibn Abbas igtanim khamsan qabla khamsin hebu tumia fursa ya mambo matano kabla ya matano shababak قبل هرمك صحتك قبل سقمك وجانا واكو قبل يا يا وزي واكو وزيما واكو قبل يا مرضي ياكو وغناك قبل فقرك ويزو وليك وناو قبل يا وفكري واكو وفراغك قبل شغلك فراغ مدى وزيادة بعد يا مجكوم يا لزيمة قبل يا كشغول شقاكو وحياتك قبل موتك كذلك نوحي واق قبل موتياك والحديث صحيح كما في صحيح الجامع لشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى هوني وجانا نهاوني بجانا وإسلام وموزنغمزة كتكهاله هذا وكما قال ابن العتاهية إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة المرء أي مفسدة حقيقة ujana faragha na uwezo ni vyenye kufisidi kumfisidi mtu ukweli wa kumfisidi moja katika hivyo alivyotaja ibn atahiya alshabab vijana au ujana sasa huu ni umri wetu sawa huu ni ujana wenyewe na wanaoingia katika utu uzima wazangu nami tunaingia katika utu uzima, ujana unatutoka. Sawa eh? Shangai nikizungumza hivi kwa, kwa ile taarifu ya ujana. Sasa Uislamu umeuzungumza ujana katika hali hii hapa. Kwa hiyo kama tulivyotangulia kusema kwamba maadui wa Uislamu wanamwangalia kijana, si kijana tu, bali kijana wa Kiislamu hasatan na vijana wengineo umuman katika jamii katika ulimwengu lakini hasa wa Kiislamu ili wamharibu fikra zake ili wamtoe katika dini wakiongozwa na Ibilisi alayhi laana sasa vijana wa Kiislamu na watu wazima wa Kiislamu lazima wawe na tahadhari na jambo hili lazima waangalie vijana kwa jicho la kina kwa umakini sana kuwatazama vijana wao na vijana kuushughulikia ujana wao na kujizingatia kwamba wapo katika marhala hatua muhimu sana ya maisha fursa faida ngawira kule kuwa kwake ni kijana mimi ni kijana asione kwamba hii ni hatua katika hatua za nyakati ndio muda wa kuupoteza hapana pana